Pradžios knyga, ketvirtas skyrius. Ir Adomas pažino savo žmoną Jėvą, ir ji tapo neščia. Ji pagimdė kainą ir tarė, įsigijau sūnų su viešpaties pagalba. Ji dar pagimdė jo brolį Abelį. Abelis buvo avių piemuo, o kainas žemdirbys. Kuriam laikui praėjus, Kainas aukojo viešpačiui iš žemės vaisių. Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką, tačiau į Kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniuro. Viešpats tarė Kainui, kodėl tu supykai? ir tavo veidas paniuro. Darydamas gerą, argi nebusi priimtas? O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai. Kainas kalbėjusi su savo broliu Abeliu. Jiems esant laukuose, Kainas užpuolė savo brolį Abelį ir jį užmušė. Tada Viešpats paklausė Kaino, kur yra tavo brolis Abelis? O jis atsakė, nežinau, argi aš esu savo brolio sargas? Tada viešpats tarė, ką padarėjai? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs nuo žemės. Taigi dabar esi prakeiktas ant žemės, kuri atsivėrė ir priemė iš tavo rankos tavo brolio kraują. Kai tu ją dirbsi, ji nebeduos tau derliaus. Tu būsi klajūnas ir benamis žemėje. Tada Kainas tarė viešpačiui, mano bausmė yra per didelė, kad galėčiau ją pakelti. Tu šiandien mane išvarai iš žemės. Aš turėsiu slėptis nuo tavęs ir būsiu klajūnas ir benamis žemėje. Kas mane sutiks, užmuš. Viešpats jam atsakė, kas užmuš kainą, tam septyneriopai bus atkeršyta. Viešpats paženklino kainą žyme, kad ne vienas sutikęs jį jo nenužudytų. Kainas pasitraukė iš viešpatės akivaizdos ir apsigyveno Nodo šalyje, į rytus, nuo Edeno. Kainas pažino savo žmoną, jį pastojo ir pagimdė Henochą. Kainas pastatė miestą ir tą miestą pavadino savo sūnaus vardu – Henochas. Henocho sūnus buvo Iradas, Irado sūnus – Mehujaelis, Mehujaelio – Metušaelis, Metušaelio – Lamechas. Lamechas vedė dvi žmonas. Pirmosios vardas buvo Ada, antrosios – Cila. Ada pagimdė Jabalą. Jis buvo tėvas tų, kurie gyvena palapinėse ir laiko gyvulius. Jo brolis, vardu Jubalas, buvo arfininkų ir vamzdininkų tėvas. Cila pagimdė Tubalkainą, kuris gamino visokius įrankius iš vario ir geležies. Tubalkaino sesuo buvo Nama. Lamechas tarė savo žmonoms – Ada ir Cila – klausykite, jūs, Lamecho žmonos, įsidėmėkite, ką sakau. Aš užmušiau vyrą už man padarytą žaizdą, jaunuolį už randą. Jei už kainą bus atkeršyta septyneriopai, tai už Lamechą 77 kartus. Adomas vėl pažino savo žmoną ir ji pagimdė sūnų vardu Setas, sakydama, Dievas man davė kitą sūnų vietoj Abelio, kurį Kainas užmušė. Taip pat ir Setas turėjo sūnų vardu Enošas. Tuomet žmonės pradėjo šauktis viešpaties vardo.